Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеце благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяемся, а славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твоей я. Господи, Царю Небесный, Божий Отче Вседержителю, Господи, Единородный Иисусе Христе, Христі, святий душе, Господи Боже, Акче Боже, Сині Отеч, земле грех мира помилуй нас, земле грехи мира прими молитву нашу, сидя сидяй одесную Отца помилуй нас, яко ты сидишь святый един Господь, Иисус Христос, славу Бога сами. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки век века. Сподоби, Господи, в день сей, без греха сохранитесь нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я тоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был и нам, роды. исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси, Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою веру. Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.